nzembo oyo nauti koyemba toza na kati na studio na bamama mpe na bandeko mibali bamama mosusu bazali d'accord na makambo nauti koyemba te bamama mosusu bazali d'accord mibali mosusu mpe bango bamiti esika ya bandeko mibali me nakoki koloba mingi te napesa maloba na mama ebengo makambo oyo nauti koyemba yo omoni yango boni mama ebengo mpo na nga mama ebengo namoni boye toyinaka basi ya bandeko na biso mibali pamba te basi ya bandeko na biso mibali bakokisa biso soni nakokende tokokende na bar oke komela masanga otala kuna na kwe mwasi ya ndeko na yo na mobali mosusu lea mosusu ndeko naza na voyage to ndeko naza na ndako bon okoleka na balabala bakoseka bino partout tala ye wana aleki mwasi ya ndeko nde makanga motu boye toyokaka makambo nyonso tu wana tomonaka yango moye toyebisa bino ezali te mpo toyebi te ndenge nini bolingaka basi na bino ntango sikoyo tolingaka tosilika na basi na bino oyo bandeko na biso mabe oyo basemeki balingaka biso te biso toza na ntina bino bandeko na biso ya mibali te puiske tokoki kobala bino te etangama bongo moto mosusu fa bala famille mosusu me bandeko basi na bino bakomi kokisa biso soni ya wana etindaka biso toyina bango pambapamba tokoki koyina bango te bo yo mama bwanga oyoki makambo mama ebenga oti koloba yo mpe oza mwasi ya libala eh, loba ya yo mpo na nga mama bwanga naza na d'accord te makambo mama ebongo awuti koloba mpo na biso bafai marie ndenge tozali boye basemeki banda kala bayinaka biso bon ngai nabai na mobali na ngai na ntango ya mpasi bon tofandi ngai na mobali na ngai bon sikoyo todebrouille vie na biso moke moke moke moke moke bon sikoyo mobali na ngai bi bon mama bana bon ntango ya yo place ya lopango yango oyo bon sikoyo apesi ngai lopango apesi ngai lopango ntango apesi ngai lopango sikoyo moke moke susu bon voiture yango oyo bongo ngai sikoyo basemeki na ngai bakoyina ngai makasi bakoyina mpo na nini bakoyina ngai mpo mobali na ngai someli ngai lopango donc bango place mobali wana ewuti bango bayebi yango te ndenge ngai na mobali na ngai todebrie vi na biso wana yango wana ozali dako na basemeki nao te ah. bon mama ebengo makambo oyo mama bwanga oyo tokoloba yo omoni boni makambo oyo mama bwanga alobi ngai nandimi yango te tokoki koyina bino mpo na bandako na bino na lopango na bino te tokomi lelo soki basombeli yo voitire ngai ndeko mobali naza na reta bisi nakozela bisi yo koleka na makango nosali yo tomoni ngai te bon ngai kola famille tobotama esika moko mpasi yo biso moni bana tobotama yo oyebi yango yo oyebi boyo omoni na ye na kimokolo oyo ya biso oyebi yango soki bapesi yo ndako okamati makango okokoti na kati ya ndako wana bona ngai ndeko ya mobali nakosepela na biloko wana nakosepela biloko wana toyinaka bino mpona wana pamba mpe bato wana ntina koyina bino yo euh, citoyen mbuta omoni boni makambo mama ebenga uti koloba euh, mpona makambo mama ebenga uti koloba nga namoni euh, aza na reso na ye mpo esalamaka mpe mingi basi ya libala abanda mobali na pasi ya solo ah, kasi na nsima mobali apesi mwa bomengo siko akanisa esika pasi babandaki mpona na bomengo wana te ye akomi kolanda ah, nsima nsima abanda kodebrouille na ndenge na ye kodebrouille na ndenge na ye mpo baloba ah, bon, eh, problème eza te mpo na ye atui bomengo nsima mobali bamonaki mpasi kasi ayebaka teke na nsima mwasi mpe eh, makambo wana aza kosala nsima ya soni ekosala bango soni atako mobali abalaki na mpasi aza mobali na ye bakomi na ntango bomengo mobali na ye kasi bazala ndenge mwasi na mobali bazalaka yason nayoki yo citoyen manzenza omoni boni ah, me ngai namoni vraiment eh, c'est malheureux mais biso mibali actuellement tozali victime ya système moko boye système oyo ezalaka likala et puis na système ezali sikoyo boyebi toyebi très bien que eh, lokola tozali sikoyo okomona obali mwasi oza na bandeko ya bandeko ya basi mais okoki koboya kote moko te parce que ndeko ya mwasi aza makila na yo entre temps mwasi mpe azali sikoyo mopanzi na yo confidente na yo mais eloko moko na regretaka très souvent basi balingi soki osi obali ye abandi korevandike yo abandi komona yo okomi lokola eloko na ye propriété na ye privé mpo asalisa famille na ye mais ngai namonaka pardon mais ngai namonaka mpe ntango mosusu basi oyo tobalaka baza lokola baambassadrice ya bafamille na bango epai na biso namoni ntango mosusu eh, otindi eh, akei kosomba biloko na zando alekisi sur 10% euh, 6% ekei epai ya famille na ye 4% aye nango na ndako mais ntango mosusu soki azali mwasi ya mayele na 6 wana akamati 3 atindi epai ya mama na yo mosusu atindi mpe epai ya mama na ye la omoni bakaboli kitkit ah. non continue site manzenza nayebi nayebi mpe basi mosusu okomona lelo akokanisa famille ya yo mobali ozali te akokanisa tata na yo akokanisa mama na yo esalamaka mpe mais très souvent tomonaka ondire basi oyo tobalaka ondire baza baennemi na biso ondire balingaka biso mpo na intérêt soki ye azwi akokanisa liboso ide ya liboso yaka kokanisa ah, ndeko na ngai boye eh, bamama na bango bakoma koloba euh, euh, mwana na ngai mwasi moto akokanisa ngai eh, po ake kosala epai ya mobali na ye mingi okokoyoka nayaki pamba awa te kamata epuis likambo soki franco toko mwana na kati awa boye bandeko na biso mibali ndako ya yo mobali osalaka mbongo soki ndeko na mobali ake kovanda wana aza akolia na pasi na ndako wana makambo nyonso eza na pasi me leke mwasi na kolata bilamba talo makambo nyonso to ya talo likambo bino bobosanaka te na basi na bino na biso bandeko na biso na bandeko na bino toza biso tu ndenge moko me soki yo okufi lelo biso bandeko na bino ya basi tozangaka bino mpo na libela me mwasi na akozwa mobali mosusu donc abali abosani mpe yo me mpo na ngai etika libela ke ndeko na ngai mobali akufi yango tozalaka na mpasi mingi mama bwanga oka mama ebengo abwakeli yo yo omoni boni mpona wana grand maître maye naloba ezali te ozomona esalama kaka ndenge wana ozomona soki lelo ngai lelo eh, nazwi mobali abali ngai bon toboti na ye bana bon solo nzambe abengi mobali wana akei bon nga mpe nazali mwana mwasi donc nali mwana mwasi sukasuka kaka donc Il faut mobali nakoka mobali mosusu mosusu abala yo. abala nga donc ndenge bakoko batika donc sikoyo naloba ke basemeki baza na bango na raison ya kotungisaka bino non non baza na raison te bon sit- eh, citoyen malamu yo omoni ndenge nini ngai na nyonso bolobi d'une part bamisusu baza na raison bamisusu baza na tort dans une certaine mesure enfin na naloba mingi te mais na ngai likambo echoke ngai na biso mibali c'est que bandeko ya biso ya basi na ndenge basalaka ke bamoni naza na basi misusu makango epa misusu apresente makango wana epa basi epa bato mpo bachoke basi na biso en tout cas wana nazali contre C'est la donc seule idée que- ozalaka ozali contre ba- bandeko ya basi pamba te ntango mosusu yo kobombama pembeni mpo mhm. nalingi nasembwa lingala obombami pembeni me ye alingi pembeni wana bato nyonso bayeba orke yo oza kosala yango mpo mwasi no ya ndako ayeba te malamu ntango wana yo okendeke pembeni estce bandeko na yo bazalaka na te en bon terme na mwasi na yo ya ndako Euh, nakanisi nakanisi te ah, soki baza na bon terme te na mwasi na ndako ifo otala likambo wana te ngi bazaka bon terme na mwasi na ndako ah. bon eh, citoyen kiwakana yo mpe okoloba eh, okoki koloba euh, cedi mpo na ngai namoni boye likambo oyo bandeko na biso ya basi baza kosalaka na basi na biso me bango mpe bazalaka mpe na ba na mibali na bango baza na bandeko na bango mpe ya basi oyo bakoki kolokuta na baka wana mais alors ebongi nde tosala yango ndambo ndeko ya mwasi aza lokola makela na biso epuis ndambo bamona mpe lokola nazomona mpasi na mwasi na ngai c'est que ye mpe akobénéficie na, na intérêt na ngai yo madili omoni yango ndenge nini non eh, likambo yango eya mwa mpasi mpo bandeko basi na basi na biso eya mwa matata aleka mwana basi eh, so otali malamu basi bana mabe basalaka ndenge eh, mama ebengo alobaki ya basi na biso basi basaka mabe ya solo esambaka solo mais bango mpe basimeke bayebi teke bango mpe lisusu basi ya basi ya bantu na madilu na kati yo te mama bengo alobi ke basemeki nde basaka mabe est ce que yo osaka malamu epa basemeki no basi ngai nayebi teke nasalaka malamu mikolo nyonso te mais naza na politike ya kovivre na basemeki na ngai donc soki nasombeli mama na ngai Nazalaka na politique. soki napesi mama na ngai de wati moko fona sombela bokilo na ngai Ah, mpona politique. mindondo Ah, voilà. mpona mindondo ezala te Ça, couverture, couverture. mais alors ba- basemeki na biso mosusu bayebaka politiki wana ya kovivre na kati ya libala bayebaka yango te nalingi sikoyo na répondre mama bwanga olobi ozali mwasi soki mobala akufi fo bala yango wana biso basemeki tokoma matata kotikela bino bandako mpo ntango yo kobala okotia mobali wana ndako ndeko na ngai atikaki odimwa petit pousse na ye ndako ndeko na ngai atikaki na mbongo na amoni mpasi tokoki kolinga te yo tia mobali mosusu na ndako yanga tokomi kobotola bino na biloko wana bon bandeko deba oyo natikili yango bino makambo touti koloba awa ezali universel ezali kotangama na mboka nyonso totikili bino deba oyo bino bokontinue yango mpo makambo ezali ebele ya koloba tokoki koloba kaka ndambo awa sujet ezali ebele na basujet oyo etikali bino bomewa kopusa yango mpo bosembola mpamba te ngai mosali nzembo nakopesa conclusion na ngai soki totali malamu ezala basemeki ezala basi na ndako nazali kobenga yango problème de femme mpo mwasi atongaka mboka te to na babasi batongaka mboka te yango wana ntina tomifandisa mingi awa ngonga mpe eza moke totikeli bino deba oyo bino bokontinue yango me kasi bino bandeko basi boyeba malamu ke soki lelo oza na ndeko ya mobali luka mpe ntango mosusu moyen soki likambo ezali to epai ya famille ya mwasi na ye yaka koyebisa na ndeko na yo mobali ye moko abongisa epai ya babokilo na ye oleke yo leka ntango mosusu epai ya babokilo na ye soki mpe omoni likambo eza yo na semeki na yo yebisa na ndeko na mobali mpo ye moko abongisa epuis nayebi mpe bamibali mosusu bandeko na yango ya basi badominaka bango me nakanisi bameka kolongwa na pongi mpo soki likambo ezali tomeka kobongisa yango mpo mpe ezala